Selam alaikum poštovani slušalci, dobro ste došli, još jedna današnja naša emisija koja se družime svaka sabota sa našeg gosta Idriza Bilivanija i daneska je sabota 30. novembar 2013. godina da upoznam naši slušalci jer e, kao što preko internet se pojačava i nove naši slušalci naša emisija koja se družime sa našeg gosta je od dva dela Prvi dio je slobodno izlagane, dersi ili predavane kako god neko će usvatiti će nazove. Nakon toga idemo na kratka pauza, posle pauza se vraćamo u drugi dio emisija, drugi dio emisije su pitane i odgovori od voditelja pitana za našeg gosta, a isto i od slušalci. Považne se slušalci da prašaja našeg gosta, nego mi je ovdje ka same. I prilike imate, znači u drugi dio neograničeno je vreme, koliko god vi možda prašujete, mi je možda produžimo emisija, Svega vi je prilika da prašate našeg gosta, da olakšate nam kao voditelj i da čujete neke stvari koje ne vise jasne danas kao sobota, ako koja je repriza, se javljate toga, žal mi je što trošite po koji cent, jer toga je repriza, a danas je direktno, vo je uvek direktno, a ako pušame mi je repriza ili snima, kako god da rečem, toga ne može ni da vi se javi, samo ja vi se javljam kje se nalažem vi kažem, znate vi je poštovni slušalci, danas ga prašete, ali vo drugi dio. Salam alaikum uvaženi Efendija, dobro nisi došao, i još vojena današnja naša emisija. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Allah da ve nagradi i vas na još jedno druženje, iako je napolju hladno, ali ovdje vidim, s obzirom da je ovaj situacija vruća vrela. A ne znate o je Vruća, aj će vi kažem ja nek na bif sjat Bajraktar gost, znači ovdje radio pa malo ne iskritikujem ni veli da bilo ladno, ali bilo ke nego trema, inšala kad će doje drugi četvrtog će vidi za nego vruću. <laughs> inšala, ta'ala. dobro, e, dobro što smo krenali malo so osmeh e, i znati na kraju inšala će, poslije emisija će dočekati da nas smijem i nas i nas slušalci, odnosno što se očekuje od vas Evo prilika za vas da odradite pripremljena vaša emisija, prvi deo bez nikakve smetne i od nas i od naše slušalci.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 Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi njegov rob i poslani kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima neka je salavat i selam na njega njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana a potom draga braću i cijenjene sestre i dalje govorimo o dijelima koja izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Govorimo o dijelima koja e, ruše šehadet, koja ukoliko i čovjek učini, uradi, izgovori, njegov šehadet biva ništavan i nevrijedan kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Govorimo o ovim stvarima kako bi ih saznali, a potom se nakon toga sačuvali isti. Jer veliki je broj onih koji upadaju ove stvari nesvjesno, nedakle ciljeno, iz neznanja i tako dalje i onda time upadaju u dijela koja ruše njihov din i njihov islam i šehadet a da oni toga nisu ni, nisu ni svjesni na našem prošlom predavanju, našem prošlom druženju govorili smo o trećem dijelu koje čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, a to je nesmatranje nevjernicima oni koje Allah dželle i njegov poslanik sallallahu alaihi ve nazvali nevjernicima, koje su oni dakle nazvali, nazvali nevjernicima. Pa tako onaj ko takve ne smatra nevjernicima ili pak sumnja u njegovo nevjerstvo, rekli smo da takav u stvari sumnja u Allaha subhanahu wa ta'ala i sumnja u Allahove riječi. A onaj ko sumnja Allahove dželle u ala riječi, takav ne može biti vjernik, takav ne može biti biti musliman. Jer jedan od šartova la ilaha illa Allah, šartova uvjeta šehadeta, el kabul, prihvatanje svega onoga što dolazi od gospodara dželle prihvatanje svega onoga sa čim dolaze riječi šehadeta. Večerašnje dijelo, četvrto po redu koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, a koje su spomenuli učinjaci, glasi Onaj ko vjeruje da je nečija druga uputa mimo upute poslanika sallallahu alaihi wasallam bolja od njegove upute dakle od uputa, upute poslanika sallallahu alaihi wasallam ili pak onaj ko vjeruje da je nečiji drugi propis, nečiji drugi sud bolji od suda poslanika sallallahu alaihi wasallam poput onoga ko daje prednost sudu taguta, sudu lajičkih zakona nad sudom Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa salame Dakle onaj kod koga se nađe nešto od pomenutih stvari, takav je počinio djelo kufra kojega izvodi iz Allahove dželle ala vjere i koje ruši njegov, koje ruši njegov šehadet. Dakle najprije ovaj prvi dio, a to je onaj ko vjeruje da je nečija druga uputa bolja od upute Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Obaveza na svakom muslimanu i muslimanki da vjeruju da nema bolje upute od upute našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Stoga je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam na hudbi kada bi otpočinjao svoj govor riječima innal hamdalillah, dakle ove riječi koje učimo prije predavanja, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam bi nakon toga govorio amma ba'd fa inna khayra hadithi kitabullah. Doista je najbolji govor Allahov govor. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. A najbolja uputa jeste uputa Muhammada sallallahu alayhi wa sallam. Najbolja uputa jeste dakle uputa Muhammada sallallahu alayhi wa sallam. Nema sumnje u to da je njegova uputa, uputa našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, najlepša, najpotpunija i najbolja uputa, to zbog toga što predstavlja objavu od gospodara subhanahu wa ta'ala objavu od Allaha dželle wa ala jer uzvišeni kaže ma yantiqu anil hawa govoreći o svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha on ne govori po hiru svome po čeifu svome in huwa illa wahyu yuha to je samo objava koja mu se objavljuje od gospodara subhanahu wa subhanahu wa ta'ala stoga su svi učenjaci složni da sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallame predstavlja drugi izvor islamskog zakonodavstva. Drugi, samostalni izvor islamskog islamskog zakonodavstva. Te da ono što je došlo u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam jeste poput onoga što je došlo u Allahove dželja ala knjizi. u smislu ono što je naredio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jeste poput onoga što je naredio Allah dželle ala u svojoj knjizi a ono što je zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u svome sunnetu je poput onoga što je Allah zabranio u svojoj knjizi bez ikakve bez ikakve razlike i zato kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ono što vam da poslanik, toga, se prihvatite, a ono što vam poslanik sallallahu ve wasallam zabrani, toga se, klonite. Toga se klonite. Jedne prilike je Umar ibn Khattab radijallahu anhum donio knjigu o Ehlul Kitabija Teurat, kako se spominju u nekim predajama i počeo ga čitati pred Allahovim poslanikom sallallahu ve pa se lice Allahova poslanika sallallahu Alihi promijenilo, pocrvenilo je lice poslanika sallallahu alaihi wasallam od ljutnje. A to Omer radijallahu anhu nije primijetio. Pa kada mu bi rečeno i on podignu glavu i vidje crvenilo na licu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, reče utječem se Allahu od sržbe njegova poslanika. Pa je potom rekao poslanik sallallahu Alihi tako mi Allaha, došao sam vam sa ovom vjerom, čistom, i bijelom i tako mi onoga u čije ruci moja duša kada bi Musa alaihi salam bio živ među vama pa vi budete njega slijedili a ostavili mene vi biste bili u zabludi pogledajte čak kada bi Musa alaihi salam a on je od Ulul Azmi mina Rusul, jedan dakle, od pet najpoznatijih poslanika, takozvanih poslanika Ulul Azmi mina Rusul, poslanika odluke, kada bi i on čak bio živ, kao što, kao što kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa pa budete slijedili njega, a ostavili poslanika sallallahu alaihi wasallame, onda biste bili u velikoj, u velikoj zabludi. U velikoj zabludi. Pa ako će dakle onaj ko bude slijedio zakon i propis Musa a.s. u prisustvu Muhammeda sallallahu biti dakle u velikoj zabludi kakav je tek slučaj sa onima dakle koji slijede ne dakle zakonike vjerovjesnika poslanika salavatullahi wasalamuhum alaihim već dakle zakonike koji su tvorevina ljudske dakle mašte i, ljudske, i ljudskog slabašnog, slabašnog ljudskog slabašnog slabašnog razuma gospodar Đelewa ala nas je u svojoj knjizi obavijestio da je upotpunio svoju vjeru. Pa kaže Žele wa ala al yawma akmeltu lekum dinakum wa atmemtu aleikum ni'mati wa raditu lekum ul islama dina. Danas sam upotpunio svoju blagodat prema vama i upotpunio, danas sam upotpunio e, e, vašu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera i zadovoljan sam da vam Islam bude bude vjera Također kaže gospodar želja Vala Inna dina inda Allahi al Islam Doista jedina priznata vjera kod Allaha jeste Islam وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ fil ahirati min al khasirin A onaj ko želi neku drugu vjeru mimo Islama ona mu neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su, koji su stradali. Dakle, Allahova dželle vjera je upotpunjena i niko nema pravo, niti može doći sa dodatnim novim propisima u Allahovoj dželjavu ala vjeri. Jer je Allahova dželjavu ala vjera upotpunjena i Allahov poslanik sallallahu alihi nije ostavio ništa od vjere, a da nam to nije pojasnio na direktan ili indirektan način. Da nam Allahov poslanik sallallahu alihi nije pojasnio, dakle, propiste stvari na direktan ili pak na indirektan, indirektan način. Stoga, onaj ko dođe sa novim propisima u vjeri, onaj ko dođe sa novim zakonikom u vjeri, taj će optužiti gospodara Đelevo Ala za laž. Taj će utjerati Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u laž da nije upotpunio Allahu Đelevo Ala, dželle wa Ala vjeru. Istog razloga obaveza nam je da vjerujemo da je uputa sa kojim je došao Allahu, poslanik sallallahu alaihi wasallam najljepša i najbolja uputa svaka stvar koja dolazi od poslanika sallallahu alaihi wasallam dogod je vjerodostojno, prenešena od njega to je moramo vjerovati da je to najbolji propis jer je to objava kao što rekosmo smo od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala to je taj prvi dio Onaj ko vjeruje da je nečija uputa bolja od uputa poslanika sallallahu alaihi wasallam, a potom drugi dio, a to je ili da je nečiji drugi sud bolji od suda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ovdje dakle isto tako još jedna jako bitna mesela, jako bitna stvar, a to je da je obaveza na čovjeku da se pokori Allahovom dželle ala šerijatu i da prihvati ono sa čim dolazi Allahov dželle ala šerijat Allahova vjera bez obzira da li ono sa čim dolazi Allahova vjera pasalo i odgovaralo njegovim strastima, njegovim prohtjevima i njegovom čeifu ili se pak suprostavljalo njegovim strastima, prohtjevima i prohtjevima i čeifu. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala govoreći o obavezi prihvatanja Allahova dželle ala suda ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Zar ne vidiš one koji tvrde kako vjeruju u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe ali žele da im se pred tagutom sudi وَقَدْ umiru a يَكْفُرُوا بِهِ a naređeno im je da učine kufru taguta da se odreknu taguta وَيُرِيدُ شَيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا a doista šeitan želi da ih odvede u veliku u veliku zabludu dakle gospodar Žele u ovom ajetu govori o onima koji ostavljaju ono što je objavljeno poslaniku sallallahu alaihi wasallam od šerijatskih propisa i žele da im se sudi nekim drugim, dakle sudom, tagutskim sudom, mimo suda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također gospodar Jalla wa ala nakon toga kaže u istoj suri, u suri dakle Nisa, فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Tako mi tvoga gospodara, zaklinje se gospodar Želevo Ala svojim plemenitim bićem. Pa kaže, tako mi tvoga gospodara, o Muhammede dakle, oni neće vjerovati, neće biti vjernici, neće biti mu'mini, sve dok tebe ne prihvate kao sudca u sporovima svojim, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت a zatim da nakon što spoznaju tvoj sud ne osjete nimalo tjeskobe u svojim prsima وَيُسَلِّمُ teslima i da se u potpunosti pokore i da se u potpunosti u potpunosti pokore gospodar Đele Ala naređuje da se poslanik sallallahu alihi wasallam njegov sud prihvati kao rješenje u svim sporovima među nama zatim naređuje isto tako da nakon što spoznamo sud poslanika sallallahu alihi wasallam da ga prihvatimo širokogrudno da dakle u svojim prsima ne osjetimo nimalo tjeskobe i na kraju da se potpuno predamo i pokorimo onim sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jer je pokoravanje njemu u stvari pokoravanje Allahu subhanahu wa ta'ala men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah onaj ko se pokori poslaniku taj se pokorio Allahu subhanahu wa ta'ala وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ I pokoravajte الله Allahu i pokoravajte se الله عليه وسلم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ A niti niti vjernik, niti vjernica nemaju pravo da kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, da zatim postupe po svom nahođenju. Da zatim postupe po svom nahođenju. Stoga, neka se pripaze oni koji odbijaju sud Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam, onda kada im postane jasno da ono o čemu im se govori jeste sud poslanika sallallahu alihi wasalame. Koliko je nažalost samo oni koji kada im se danas spomene da je određena stvar sunna sunneta Allahova poslanika sallallahu alihi ve vidiš i kako okreću svoje glave i odbijaju da prihvate tu stvar kao sunnet Allahova poslanika sallallahu alihi wa sallallahu a kaže imam Ahmed rahimehullahu ta'ala onaj ko odbije sunnet poslanika sallallahu alihi wasallam takav je na ivici takav je na ivici propasti stoga je obaveza nama da prihvatimo ono sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam da se tome ne suprostavljamo nakon toga, da li će čovjek po tome raditi ili neće, to je između njega i gospodara Đelle ali ne smije odbijati nešto, makar to bila i sitna stvar sa kojom je došao Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme, jer odbijanje te stvari znači odbijanje Allahova poslanika sallallahu alihi ve sallallahu alihi vseleme. Dakle, moramo vjerovati da je sud poslanika sallallahu alaihi wasallam najbolji sud i da nema i da nema boljeg suda od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Kada nam je ovo postalo jasno uviđamo veliku i krupnu grešku. Šta više kufr i nevjerstvo oni koji suda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame opisuju kao za ostalim kao sud koji je važio tada u to vrijeme, a ne za ovo današnje civilizovano, moderno, savremeno vrijeme za 21. stoljeće. Oni koji, koji opisuju sud Allaha i njegova poslanika sallallahu kao dakle barbarske sudove koji ne dolikuju vremenu u kojem živimo i tako dalje i tako dalje sve pomenute stvari, dakle sve pomenute, pomenute riječi koje smo spomenuli predstavljaju dijelo kufra koje čovjeka izvode iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dakle, huljanje vjerskih propisa, grđenje vjerskih propisa, smatranje njih da su da ne odgovaraju vremenu u kojem živimo, da su dakle zaostali i tako dalje, sve to predstavlja dakle dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i ruši njegov šehadet ako je bio od onih koji su svjedočili da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa njegov rob i njegov poslanik. To zbog toga što, što, što pomenute riječi ruše dakle ova dva svjedočenja. Jer ako čovjek svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha, onda treba prihvatiti Allahom ala sud. Onda treba prihvatiti Allahom ala određenje. Isto tako, ako vjeruje da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam Allahov poslanik, onda mora vjerovati u sve ono o čemu je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izvršavati ono što je naredio kloniti se onoga što je zabranio i dakle, vjerovati i slijediti ga u onome što je on propisao od svoga sunneta. Slijediti ga u onome što je on dakle propisao od svoga, od sunneta. Nažalost, pomenute riječi se mogu danas dosta često čuti na jezicima oni koji su obmanuti zapadnom dakle kulturom, zapadnom civilizacijom, na jezicima oni koji dakle od strane kulture i civilizacije ne vide išta drugo osim dakle veliki zgrada veliki dakle kuća izuma i tako dalje napretka i tako dalje i tako dalje ne vide dakle ništa drugo od zapadne civilizacije osim dakle ovi ovi stvari pa misle da upravo ta to njihovo stanje u kojem se nalaze da je dakle bilo sebe njihova napretka a da je s druge strane islam bio sebe ili razlog radi kojeg su muslimani zaostali pa tako dakle misle, a ovo njihovo mišljenje je pogriješno i ružno li oni, oni misle dok Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i Allahovoj dželle ala vjeri. Jer kada su se muslimani držali Allahove dželle ala vjere, onda su bili predvodnici ne samo dakle muslimana, već svih ljudi. Tada su ljudi iz svih dakle dijelova Europe dolazili da se poučavaju kod muslimana, dakle u Kordobi gdje su muslimani imali institute, imali dakle biblioteke, imali dakle ono o čemu je tada u to vrijeme srednjovjekovna Europa mogla samo da sanja i mašta. Ali onda kada su se udalili od Allahove dželevala vjere, zadesilo ih je ono što ih je zadesilo, a što dakle danas vidimo od stanja i hala, od stanja dakle i hala muslimana. Stoga je obaveza vjerniku da vjeruje da je sud poslanika sallallahu alaihi wasallam najbolji sud i da je on odgovarajući i pogodan za svako vrijeme i za svako mjesto bez obzira o kojem se dakle mjestu vremenu radilo, o kojim se ljudima radilo Allahova dželevala vjera zajedno sa njenim propisima ostaje sve do sudnjega ostaje sve do sudnjega dana u yufaddilu hukma tawagiti ala hukmi poput onoga ko daje prednost, dakle govori ovdje autor o onome ko daje prednost nekim drugim sudovima nad sudom poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa kaže poput osobe koja daje prednost nekom drugom sudu nad sudom poslanika sallallahu alaihi wasallam, takva dakle osoba je postala nevjernik i izašla iz Allahove dželle ala vjere poput onoga koji kaže da je primjer radi neki drugi zakonik bez obzira da li se radilo o švajcarskom, da li se radilo o britanskom, da li se radilo o nekom drugom zakoniku koji predstavlja tvorevinu ljudske mašte, dakle ljudskog manjkavog razuma, onaj ko tako vjeruje, makar se radilo samo o jednom propisu, takav dakle nije zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem, niti dakle Muhammedom sallallahu alihi kao svojim poslanikom, niti Islamom kao svojom, kao svojom vjerom niti islamom kao svojom, kao svojom vjerom. A opet, nažalost, dosta je i onih danas koji su, dakle, zadovoljni i koji daju prednost sudovima i zakonicima, drugim dakle sudovima i zakonicima, nad sudom i zakonom Allahova poslanika sallallahu alaihi i ovo je dakle itekako opasna, opasna stvar, a da stvar dakle bude još gora, sud se danas u okrilju dakle, Eh, savremenog sistema daje u, u ruke dakle ljudima, a dakle nije u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala pored toga što gospodar žele na puno mjesta u svojoj kizi kaže inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa ija. Sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah naređuje da samo njega obožavate. Ali pored toga vidimo oni koji su ovo božansko pravo, pravo na ohalalivanje i oharamljivanje. Pravo dakle da se kaže za određenu stvar da je dozvoljena ili nije dozvoljena, kako su je otrgli po znacima navoda od gospodara subhanahu wa ta'ala i pripisali je sebi ne znajući da time ovakvim postupkom propisivanjem onoga što je zabranjeno u Allahovoj vjeri, ohalalivanjem onoga što je zabranjeno i oharamljivanjem onoga što je dozvoljeno da su time od sebe načinili božanstva koja se obožaje, obožavaju mimo mimo gospodara subhanahu wa ta'ala jer gospodar Đelle nam, nas je obavijestio da sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala te da je to jedno od božanskih, božanski svojstava koja pripadaju isključivo njemu subhanahu wa ta'ala stoga onog momenta kada čovjek ovo pravo pripiše sebi pravo da propišu Allahovoj vjeri mimo onoga sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pravo da u vjeri harami ono što je halal ili pak da halali ono što je haram taj je dakle od sebe načinio božanstvo koje se obožava mimo gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala kaže uzvišeni dželle ala أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله Zar oni imaju ortake koji im u vjeri propisuju ono što Allah žele ala nije dozvolio? Gospodar žele ala, dakle one koji propisuju ono što u vjeri nije dozvoljeno. Oni koji dozvoljavaju ono što je Allah zabranio i zabranjuju ono što je Allah žele ala dozvolio, gospodar žele ala takve naziva ortacima i suparnicima am lahum šuraka zar da oni imaju ortake zar da oni imaju ortake i suparnike Allahu dželle vala koji im u vjeri propisuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao i kaže gospodar dželle vala وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم fa in ata'tumuhum innakum lamushrikun I doista šeitani će objavljivati svojim sledbenicima da se raspravljaju sa vama. Pa ako im se vi pokorite, onda ste postali nevjernici. Onda ste postali nevjernici. Mufessiri, komentatori Kur'ana, komentatori Allahu veđelja vala knjige, kažu da je ovaj ajet objavljen povodom nevjernika koji su došli muslimanima i potom rekli kako to da vi ono što Allah ubije svojim rukama ne jedete, a ono što vi ubijete svojim rukama jedete. Šta žele da kažu? Žele da kažu kada vi zakolete životinju svojim rukama, onda je to za vas halal i vi to jedete. A onda kada životinja preseli prirodnom smrću, ko je ubio? Dakle Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zašto dakle onda kažu ne jedete ono što je Allah ubio svojim rukama, to je smrcinu, strvinu koja je dakle preselila prirodnom, prirodnom smrću. Pa je Allah dželevala objavio, dakle, pomenuti ajet. I šeitani će objavljivati svojim štićenicima da se raspravljaju sa vama. Pa ako im se vi pokorite, dakle ako im se vi pokorite, pa ohalalite, smatrate dozvoljenim ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, onda ste vi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, postali mušici onda ste vi postali muščici. Dakle, čak i kada se radi o jednoj stvari, makar neko dakle, o jednoj stvari poput ove, ako bi čovjek ohalalio jedenje mrtvog mesa, dakle mr mrcine, lešine, ako bi rekao da je dozvoljeno, time bi postao nevjernik i otpadnik od Allahove dželle vala vjere i postao da bi, bi dakle od oni koji čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala jer je, jer je svojstvo suda, svojstvo zakonodavstva pripisao sebi, a ne gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pripisao dakle sebi, a ne gospodaru dželle vala. Dakle, makar i jedna stvar Čovjek kada bi sve prihvatio od Allahove dželle vala vjere, a potom primjer radi rekao kako je alkohol dozvoljen. Ili kako je kamata dozvoljena, ili kako je zinaluk dozvoljen, ili kako je kocka dozvoljena i tome slične stvari oko kojih su učenjaci složni da su zabranjene, složni da su haram. Ako bi čovjek došao i dozvolio takve stvari, rekao za neke od ovih stvari da su dozvoljene, time bi automatski izašao iz Allahove vala vjere i da Allah sačuva postao otpadnik od Islama. Isti je slučaj i sa onim ko bi došao i rekao za neku stvar da nije dozvoljena, a ona je dozvoljena u Allahovoj knjizi sunnetu poslanika sallallahu i poslaganju po konsenzusu svih, svih muslimana. Kao primjer radi, ako bi neko došao i rekao nije dozvoljeno muslimanu da se oženi sa više od jedne žene, što je dakle dozvoljeno Allahovom dželevala knjigom i sunnetom Allahova poslanika, salallahu alaihi wasalame. Pa ako bi neko dakle došao i rekao ili pak propisao svojim zakonicima kao što, dakle, kao što to danas uglavnom stoji dakle u laičkim zakonicima da čovjeku nije dozvoljeno sa sa više od jednom dakle ženom iako dakle može imati pet i deset ljubavnica ali dakle regularno drugu ili treću ženu po zakonicima laičkim dakle tvorevine ljudskog razuma ne može dakle imati ako bi došao čovjek i rekao za ovu stvar da je zabranjena, time bi dakle izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Dakle, ova stvar, draga braćo, je jako bitna i jako opasna. Ova stvar je jako bitna, jako opasna. Posebno rekao u ovom vremenu kada nema, kada je nestalo dakle sa e, gotovo da, je nestalo dakle sa zemlja Allahova dželle suda i malo je dakle tih mjesta u kojima se sudi Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve a s druge strane Otvara se i formiraju tijela u kojima se sud daje na raspolaganje ljudi da oni odlučuju šta je to dozvoljeno, a šta je to zabranjeno daleko od Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Istog razloga dakle ova stvar i kako bitna i važna, dakle i opasna i valja uraditi, valja upozoriti na nju kako bi se ljudi dakle sačuvali i bili što dalje od ovakve od ovakve stvari. Ova tema je dakle poduža s obzirom da je nama već isteklo evo već pola sahata, a i uobičajavamo da naše predavanje ne bude dakle duže od pola sahata kako bi se inša Allahu ta'ala gradivo koje spominjemo, o kojem govorimo, što bolje dakle shvatilo i kako bi inša Allahu ta'ala koncentracija bila na mjestu kako ne bi opala, inša Allahu ta'ala ostatak ovog predavanja ćemo ostaviti za naše sljedeće druženje ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi do tada, a ja molim gospodara subhanahu